Ta remata decatucaitritu logu, Jacobos legei, terti decimi capituli, Jacobus loquitur. Ado, cano. Ado, cano. Amino, uel faueo, uel defendo. Amino, uel faueo, uel defendo. Antitato, antepono. Antitato, antepono. Apocalipto, patefacio. Apocalipto, Πατεφάκιο. δεομαί, mai, necesse est mihi. Deo mai, necesse est mihi. Διαβιβάζω, transfero. Διαβιβάζω, transfero. Εξανθέω, φλόρεο, Εξανθέω, φλόρεο, Ερέσω, ρέμιγο. Ερέσω, ρέμιγο. Καταλέγω, ενούμερο ουελ έλιγο. Καταλέγω, ενούμερο ουελ έλιγο. Κινδυνεύω, in periculum venio, kindineo, in periculum venio, Cimaino, turbo, Kimaino, turbo, Orgizomai, exacerbo, Orgizomai, exacerbo, Paragignomai, adsum. Paragignomai, adsum. Perigignomai, supero, Perigignomai, supero, Tolmao, audeo, Tolmao, audeo. Hibrizo superbio. Hibrizo superbio. Medeis, medemia, meden. Nullus nihil. Medeis, medemia, meden. Nullus nihil. Ge aitia, tes aitias. Causa. Ge aitia, tes aitias. Causa. Ge doxa, tes doxes. Sententia, vel, fama. Ge doxa, tes doxes sententia vel fama ge dynamis tes dynameos potestas ge dynamis tes dynameos potestas jo eretes tu eretu remex jo eretes tu eretu remex ge isonomia tes isonomias aequitas ge isonomia tes isonomias aequitas ta histia ton histion huella τα χιστία των χιστίων, ουέλα, χο κελεουστές του κελεουστού, παουσάριους, χο κελεουστές του κελεουστού, παουσάριους, το μέγεθος του μεγέθους, μαγνητούδο, το μέγεθος του μεγέθους, μαγνητούδο, χο οι πατέρες των πατέρων, μαγιόρες, χο οι πατέρες των πατέρων, μαγιόρες. Το πείσμα του πείσματος. Φούνης. Το πείσμα του πείσματος. Φούνης. Χερόμε τες ρόμες Βουίς. Χερόμε τες ρόμες Το σεμείον του σεμείου. Σίγνουμ. Το σεμείον του σεμείου. Σίγνουμ. Τα στενά των στενών. Φρέτουμ. Τα στενά των στενών. Φρέτουμ. tolma tes Tolmes, Audaquia. tolma tes Tolmes, Audaquia. trofe tes Trofes, Nutricium. trofe tes Trofes, Nutricium. tiranis tes Tiranidos, Tiranis. tiranis tes Tiranidos, Tiranis. hibris tes hibreos Superbia. hibris tes hibreos Superbia. χεχίλε τες χίλες λίγνουμ, χεχίλε τες χίλες λίγνουμ, άδελος άδελον ινκέρτους, άδελος άδελον ινκέρτους, αθάνατος αθάνατον ιμμορταλίς αθάνατος αθάνατον ιμμορταλίς άμαχος άμαχον invictus, άμαχος άμαχον invictus, χάπας χάπασα χάπαν, τότους. Hapas, hapasa, hapan. Totus. Bebaios, bebaía, bebaion. Firmus. Bebaios, bebaía, bebaion. Firmus. Kenos, kene, kenon. Wacus. Kenos, kene, kenon. Wacus. Creighton, creighton. Fortior. Creighton, creighton. Fortior. Lampros, lampra, lampron. Fulgidus λαμπρός, λαμπρά, λαμπρόν, φούλγιδους, ταχύς, ταχεία, ταχύ, κέλερ, ταχύς, ταχεία, ταχύ, celer. επιφθόνος, χωστήλιτερ, επιφθόνως, χωστήλιτερ, μάλλον, μάγης, μάλλον, μάγης, χόσπερ, χέπερ, χόπερ, κουιδέμουμ, χόσπερ, χέπερ, χόπερ, κουιδέμουμ. Jésijo osejo, tranquilo sum ánimo. Jésijo osejo, tranquilo sum ánimo. Uden lego, nugor. Uden lego, nugor.